Şu sapakdanam biz inşa Allah hä bir guşda bir okda näme ederis iki sany guş urarys düşündiňmi birinji urjak guşumyz näme şu otaýdaky şu taýdaky oturan oglanlar näme bilmeýän zadyny biler ýalak we bizem bilýän zadymyzy gaýtalas ýalak we şu kasetany eşitjek beýleki musulmanlara da näme şu zady eşidip Allah we Rasulynyň käfir we müşrik diýen adamlaryna käfir we müşrik diýerler ýalak çünki Bir musulman Alla we Rasuly tarapyndan käfir-müşrik diýlen adamlara käfir-müşrik diýmese ýa şübhelense ýa-da olara käfir-müşrik diýenden soňam olaryň dinini, mezhebini dogrulasa, näme ol adam dinden çykýar. Birinji näme atjak guşumyz şu öňki alyp barýan näme işimiz, olam şu dersimiziň dowamy we ikinji atjak guşumyzam näme biz arada bir kasetalarymyzda näme ýörite Şu biz bilen öň, ha, Aleykümessalam, biz bilen öň özüni şu selefe ýöňkäp ýören käbir selefi sumaklara näme, e, biz e, kasete ugratdyk. Şu dini bozýan zada düşendikleri sebäp bil we olaryň näme şu dini bozýan zady eden amallaryndan toba etmeklikleri üçin. Biri kimdi? Medinede ýerleşýän Merdan. Ikinjisi kimdi? Biri Türkdäki Begli ady bilen, ýadanym Muhammet ady bilen tanalýar. Şolary aýratyn suratda kasete ugratdyk we şo kasetede biz ygtykad etdik, şol ikisiniň mürtet bolandyklaryny, käfir bolandyklaryny, ýöne biz nesihat bäbinden olara ugradan kasetamyzy hiç ýana näme etdik, ýaýratmadyk. We ilki bilen şolaň özüne barmaly, şolary diňlemeli diýdik we Alladan olaryň toba etmekliklerini umyt etdik. Ýöne biziň eden umydymyz bolmady, ýöne onda-da Allaň eden zadynda haýyr bar. Ýöne olar näme toba etmediler. Olar toba etmese, ondan soň Biz, Şolary barada aýdan kasetamyzy, nesihatymyzy näme il köpçülikligine ýaýradarys diýdik. Ine inşa Allahu taala bu kasete-de näme şu araky şolara ugradylan iki kaseta goşulyp, bulam üçünji edilip näme musulmanlar il köpçüligine näme ýaýradylar. We hassata geçenki näme kasetalarda käbiri eşdip käbir sözlere kanagat almadyk bolsa, ýa kabul etmedik bolsa näme ine bu inşa Allaky bu geçjek dersimizde giňişleýin Ondan gowurak delili bilen aýtýas, kimde kim Alla we Resuly tarapyndan käfir diýlen adamlara käfir diýmese, müşrik diýlen adamlara müşrik diýmese, olaň küfründe, şirkinde şübhelense ýa-da olaň dinini, mezhebini alyp barýan, musulmanlaň garşysyna alyp barýan syýasatlaryny, näme, dogrulasa, makullasa, ol adam dinden çykýar. Düşündiňizmi? Özem oglanlar biz olara käfir diýdik, ýaňky iki sany oglana mürtet diýdik, olar ýöne bir gezip ýören ýewreý, hristianyň näme küfründe şeklenendikleri üçin dälläni, arassa Alla we Rasulyna we mu'min musulman gullaryna duşman bolup ýören käfirleň küfründe näme şeklenendikleri üçin we diňe şeklenendikleri üçinem dälläni, şolaň tarapdary bolup, şolaň arkasyny alyp, we La ilaha illallah sözüniň ýaýramaklygy üçinem gaýrat etýän adamlara her tüýsek töhmetler, şyltaklar atandyklary üçin näme şo, şol adamlara biz mürtet diýdik. Düşündiňizmi? Pikir etmäň, mesele ýöne bir gezip ýören näme käfire käfir diýmändikleri üçin käfir diýlendir öýtmäň.